En toe die zevende maand aankom, terwijl die kinders van Israël in hulle stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort bij mekaar gekom en aan Esra, die skrifgeleerde, gesê om die boek van die wet van Mooses, wat die Heere Israël beveel het, te brengen. In Esra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring, mannes zowel als vrouwen en allemaal wat met verstand kon luister, op die eerste dag van die zevende maand en hij het daaruit voorgelees voor die plein wat voor die waterpoort was, van dat dit lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van die mannen en die vrouwen en die wat kon verstaan, en die oren van die hele volk was op die wetboek gerig. In Esra, die skrifgeleerde, het op behoud verrug gestaan wat hulle vir die geleentheid gemaakt het, en langs hom het aan sy rechterhand gestaan, Matja en Sema en Anja en Hiro en Heko en Ma, Es, Ja, en aan sy linkerhand, Petja en Emsal en Malko en Asim en Asparna, Salgara, Messelam. In Esra het die boek oopgemaak voor die oor van die hele volk, want hy het boek aan die hele volk gestaan, en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. In Esra het die Heere, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen. Met opheffen van hulle handen, en hulle het hul gebuig en die Heere aanbid met die aangezicht naar die aarde toe. En je, zijn Bani en Sir, Bio, Drimmen, Akkub, Esbetai, Bota, Ma, Es, Ja, Kelta, Asria, Jezabat, Hanan, Pelja en die Levite het die volk in die wet onderrig, onderwijl die volk op hulle plek bly staan. En hulle het uit die boek, uit die wet van God, tijdelijk voorgelees en dit verklaar, zodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Daarop het Neema, hij was die gouverneur, en Esra, die priester, die skrifgeleerde, en die leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Heere jylle God, treer nie en ween nie. Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan, eet lekker spijs en drink soet dranke en stierporties aan hulle vir bereie is nie, want hierdie dag is heilig aan onze Heere. Wees dan niet bedroef nie, van die blijdschap in die Heere, dit is jullie beskutting. En die leviete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê, wees stil. Want hierdie dag is heilig, wees dus niet bedroef nie. Toe het die hele volk weggegaan om te eet en te drink en porties te stier en groot vreugde te bedrijven want hulle het gegee op die woorden wat aan hulle bekend gemaakt is. En op die tweede dag het die familiehoofde van die hele volk, die priesters en die leviete bij Esra, die skrifgeleerde, vergader om namelijk die woorden van die wet te onderzoek. Toe vind hulle uit dat in die wet wat die Heere dier die dienst van Mooses beveel het, geskrywe was dat die kinders van Israël op die feest in die zevende maand in hitte moes woon, en dat hulle moes afkondig en rondstuur dier al hulle stede en in Jerusalem om te sê, trek uit op die gebergte en bring olijftakke en olievenhoutakke en meertetakke en palmtakke en takke van dichte bome om het dit te maak soos geskrywe is. En die volk het uitgetrek en dit gebring en vir hulle het te gemaakt, Elkeen op zijn dak en op hulle erwe en in die voorhoeve van die huis van God en op die plein van die waterpoort en op die plein van die Ephraimspoort. In die hele vergadering wat uit die gevangenschap teruggekomen het, het hitte gemaakt en in die hitte gewoon, want van die dag van je, sê af, die sien van Nen, tot op daardie dag het die kinders van Israël niet so gedoen nie, en daar was baie groot blijdschap, Nehemia 8, 19. En hy het dag vir dag, van die eerste dag af tot die laatste dag toe, voorgelees uit die wetboek van God, en hulle het 7 dagen lang feest gehou en op die achtste dag een feesttijd volgens verordening.